La potenzo de la espero plibonigas la efficon de vaccino. La placebo effecto, ce la empreno de medicamentoi, estas generale conata. La nura positiva attendo iam helpas. Nun, nova studagio liveras indicoin che tiu effecto proveble povas pli altigi la nombron de anticorpetoi post vaccino. Per trainado de la recompensa sistemo en la cerbo, homoi en studo pribonigis la resulton de sia vaccino contrao hepatito B. Ili productis signife plida anticorpetoi contrao tiu inflamo de la hepato ol aliai partoprenantoi, scribas Israela te amo en faca giornalo. El experimentoi cun bestoi trovigas indicoi che tiu tia maniere pli altiginta nombro de anticorpetoi vere pli bonigas la immun defendon. Ciu attendas helpon de medicamentoi, al tiu gi povas esti utila ec foie tiam, se gi ne en havas efic substanzon. Tiu tiel nomata placebo effecto estas bone documentita, ec se la causoi estas ancora ne tute malcovritai. Estas pruvite, che homo, sole per la ec attendo de helpo, povas produkti sen dolorigain substanzoin. La nova stutajo liveras unua foie pruvilo en ce homo, por tio, che la placebo effecto havas influon pri la immun sistemo, scribas te amo de la Washington Universitato en St. Louis en commentario. La resultoi e malfermas nova in voio in alla curazzado de multae medicinae medicina e malsanoi per celita influado de la activezzo en la recompensa sistema de la cerbo. En la studo esplorista te amo estis examininta ciù la alten reguligo de certa parto de la recompensa sistema pli fortigas la reagon je vaccino. Por la alten reguligo estis ripetata speciala treinado la tiel nomata neuro-retrocircuito. La test personoi devis cetio lerni, activigi per siai pensoi sian recompensan sistemon. Per tio estis montrita al ili, per magnet-resonanza tomografio, la activezzo della concerna cerba regiono. Tra plurai train unuoi ili lernis tia maniere strategioin por pli altigi la activetson de la cerba regiono. Tio plei bone successis per consciai positivai attendoi au antal gioio. En la experimento, octec quin partoprenantoi de la studo estis attribuitae al tri gruppoi tridec quar test personoi trainis specialan parton en la recompensa reto. Tridec quar trainis alian cerban regionon, caid except practicis neniun trainadon. Post tio, ciui testantoi ricevis vaccinon contra hepatito B. Post du, cae quar semainoi, la sango estis analizita en tutte ne reagis pri la vaccino sam mesure tra ciui gruppoi dec du testantoi. Aliai pro aliai causoi ne estis consideratai, tiel che restis po tridec testantoi en la treino gruppoi. Ce ambau treino gruppoi la activezzo en la recompensa sistemo pli altigis pli altan productadon de anticorpetoi tamen montris nur homoi, ciui estis activigitae specialan regionon en la recompensa sistemo. Decida, por la granda nombro da anticorpetoi, estis nur la alten reguligo de la tiel nomata ventrala tegmentala areo, VOTO-A. Tri monatoen post la vaccino, ja montrigis ancora o contexto inter cerba activezzo cae nombro de anticorpetoi, sed tio tiam ne estis signifa. Tiui resultoi cune indicas che la conscie productitae attendoi povas activigi la recompensain circuitoin por influi la immunan funccion, scribas la teamo. Tiu proceso povus iam esti utiligata por ne invadai modifoi de la immun sistemo.